La vivo estas plena de amusei ocasajoi. Quelca in kilometro in for de mia urbo, estas loco kie la rivero bubr forlasas la valon. La rivero transfluas mal largan granitan colon, cae tranquile fluas norden. Tiu loco estas bela, conducas al gi quar kilometra arbara vojo, cae ce la fino trovigas restauratio, cie oni povas riposi cae mangi. La restauratio nomigas Perlo de Occidento. Dum la visito de cehae esperantistoi, ni volis tien promeni cun ili. Je autuna suno la excurso povus esti trebela. Mi presentis mian proponon al ceha grupo, Mi diris pole la nomon de la restauratio. La reago esti surprisa. Ili rid explodis, cae galie ripetis la nomon. Perlo de Occidento, ha ha ha, perlo de Occidento. Poste ili clarigis, la vorto, ciu pole signifas Occidenton, en ceha lingvo, estas neceseio. Alia amusa afero okazis dum la vojadze al Hungarujo. Mi alijis al grupo de cursanoi, ili ancora uneregis esperanton. Ni vizitit Budapestom, kai vojadzis suden, jis la lago Balaton. Ni staris ce la bordo de la belega lago, admirante sun subirom. Nia Esperanta Cicerono Hungaro diris, Nun la lago estas tranquila, sed foie alvenas fortai tempestoi, ili estas dangerai, cae ec povas dronigi la shipoin. Nia pola cicerono traducis el esperanto, sed li eraris pri la vortoi. Li traducis tempestoi, kiel testudoi. Lia pola traduco estis. Nun la lago estas tranquila, sed foie alvenas fortai testudoi. Ili esas dangerai, cae ec povas dronigi la shipoin. Mi volis correcti, sed mi rigardis la auscultantoin. Neniu ec miris, neniu neis, do mi diris nenion. Mi lasis ilin credie dangerai testudoi en balatom. Visitis nian clubeion esperantisto el Varsovio. Li estis origine japano, sed plurain iaroin li vivis en Polando. Pos la prelego, oni proponis al mi accompagni lin cae montri la hotelon cie li havis reservitan chambron. Mi plenumis la taskon cae li invitis min al hotela cafeo. Quancam li bonege sciis la polan, ni parolis esperante. En la cafeo estis multae homoi. Ce apuda tablo sidis grupo de iunuloi, ili laute babilis, cae en unu momento unu el la knaboi diris al siei amicoi. Vidu kie la flavulo bonege parolas itale. Li diris flavulo. Mi estis confusita, sed teruo turnissin al la iunulo. Mi ne parolas itale, sed esperante. Cetere mi ancau sias polan lingvon. Imagu la mienon de iuna polo. Ni ne rimarcis ciam ili ciu forlasis la cafeion.